بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن الرحيم على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العلي العظيم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله العمنين الله سبحانه وتعالى بالقوة والتوفيق us and we're going to read this surah Taha Taha Allah subhanahu wa ta'ala gave Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa the name Taha Yasin Hamim these are his names also and he's Nabi and he's Rasul and Muhammad Mustafa and Muhammad his name in Surah Al Imran, in Surah Muhammad, in Surah Al Fatah, in Surah um, somewhere else also, um, and Ahmad, in Surah um, As-Saff, and so uh, his names are many, and the names 100 and 200 names of Rasulullah Sallallahu ulama have uh, brought out. So, <clears throat> you know, our ulama say that uh, Allah subhanahu wa ta'ala recited this surah um, before creation, you know, so many hundreds, thousands of years before creation. So when Malaik was created, they say, who is this ummah which will listen to this Quran uh, and this, you know, surah? So who is this Musa alayhi salam? And who is this Muhammad Mustafa sallallahu So <clears throat> you know, they, they knew. But Allah subhanahu wa ta'ala says, إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل Imran على العالمين and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Surah Taha to, to Musa alayhi salam أنا اخترتك I have chosen you <clears throat> and he says أنا اصطفيتك I have chosen you <clears throat> أنا اصطفاك and I have chosen you so Allah subhanahu wa ta'ala chose Musa alayhi salam and chose Adam alayhi salam, chose Ibrahim alayhi salam, and chose Ali Imran, Imran, Musa alayhi salam, Harun alayhi salam, you know, Imran alayhi salam. So Muhammad Mustafa alayhi salam, he chose you know, before he created the creation. This is the meaning. <clears throat> now we, you know, thinking of uh, this surah, inshallah, we read but this, this is um, 20, number 20, Surah Taha. And before this is Surah Maryam. Now this Maryam alayhi salam, she is not Maryam of the mother of, uh, the, the sister of Musa alayhi salam, but she is the mother of uh, Isa alayhi salam. So she is also chosen. And about this family, when Allah subhanahu wa ta'ala talked about in Al, Surah Al Imran, he said, Al, In Allah astafa Adama وَنُوحًا وَآلَ Ibrahim وَآلَ Imran alal alamin. And then he says, you know, made, gives zikr of Zakaria alayhi salam and then Maryam alayhi salam. And uh, he says, I have chosen her, you know, mm, over all the Nisa alal alameen the, whole world. So the pe chosen people in, in many senses you know, <clears throat> for, for guidance of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala assigned these people duty. Now at the end of the surah, surah Maryam, which is verse 19, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Allah subhanahu wa ta'ala will be wudud, wudd, love, compassion, muhabbat for, for those who are believers. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك this is for Muhammad Mustafa we will make it easy for you to memorize this Quran to remember this Quran لتبشر به المتقين so that you give good news to the muttaqin the pious parhezgar people وَتُنْزِرْ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّةِ and so that you warn people you know who are who, <laughs> who are jagdalu like me you know <coughs> who, who, who are fighting um, doing mujadla you know <laughs> Allahumma salli in Surah Kaf before this surah um, Maryam Allah subhanahu wa ta'ala says <laughs> insan is jagralu, you know very very much jagralu. so, no, so he says this in in Quran in many places you know so the um, insan is jagdalu, you know, he, he, he, um, uh, he makes a you know, Allah subhanahu with Allah subhanahu wa ta'ala, with other people, with human beings, with everybody. So, you know, sometimes being jagdalu is good, you know. <laughs> <laughs> Allah subhanahu forgive us. But, you know, sometimes, you know, it's, it's bad for himself and for other people to be jagdalu, just jagdalu. <clears throat> So ludda here means, you know, this person who comes up and creates problems. Allah subhanahu wa ta'ala may protect. Kam ahlakna qablahum. Here in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, how many generations we dis- destroyed before this. Kam ahlakna qablahum min qarnin. This so before generation, before you know the previous generations, how many did we destroy? هل تحس تحس منهم من أحد أو تسمع لهم rikza. Did you do you feel anything from those generation? Do you see anybody? You know, <laughs> and do you do you see any? Do you hear any sound from them? No sound from them. You can hear. Well, of course, now nowadays there will be instruments created by man which will hear the ancient sounds but of course, ancient sounds will be the sounds of destruction, sounds of people, you know, and all this. So, so they'll be there. So, tasma lahum rikza. Now, in this surah, Taha, Allah subhanahu wa ta'ala talks of both these things. He says that to Muhammad Mustafa don't hasten, you know, um, to to Quran. Let let the Wahi read it to you, and then you concentrate, and then it will you will memorize it. You know, so this is one thing. And then he says, have you, did you hear any sounds? So this will come in Surah Taha also. So this is a continuity relationship with Surah Maryam, uh, with uh, Surah Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Taha. Now Taha here and Tasin meme in uh, Surah Shura and Tasin in Surah um, uh, An-Namal and Ta, Sin, Mim again in Surah Al-Qasas. So these Surat, starting with Ta, Ta, you know, Ta, Ha and Sin and Mim and just Ta, Sin. And so these will, they are related with Musa Al Islam, Tur Sina. And so, so you have before Tur Sina, uh, before his appointment as Prophet uh, Basa Nabi, and uh, when he goes to uh, Egypt and कंफ्रंस फ्राओन ऐं जिन वरी कम जॾहिं वरी मोटी थो अचे कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाए ख़बर पवंदी पए मूंखे सिंधीअ में पियो ॻाल्हायां अलाए अंग्रेजी में जॾहिं वरी मोटी थो अचे अल्ला ताला जे हुकुम सां पंहिंजो सीना क्रॉस करे अचे थो पंहिंजे उते उते पंहिंजो तूर सीना जे भरिसां थो रहे सो तीर तूर सीना जॻह आहे जिते बौसत थी नबी पाक जी मूसा आल इस्लाम जी ऐं पंहिंजो तूर सीना आहे जिते वरी मोटी थो अचे अची रहनि था उते काफ़ी अरसो चालीह साल यका हुन खां अॻु में जो अॻिते वञनि इहो सॼो मामिलो हिते थिए थो तूर सीना तूर सीना सां वास्तो हिन जो सूरत वथीन व ज़ैथून व तूर सीनीन तूर सीनीन और तूर सीनीन जी माना छा आहे ख़बर न आहे पर अलाह ताला नोज़ बेस ख़बर उनखे आहे छा माना पर मतिलबु ॿई पासा तूर सीना जा हिन पासे हुन पासे इन माना में तूर सीनी न में होर हुनखे चवंदा हिब्रू में हुन जबल जबल खे जेको आहे हाणे जेको सीना सीना वेठा कनि अॼुकल्ह ॾाढो बायताल लॻो पियो आहे हुते सो इहा ज़हन में अख़बर तूर सीना सीना सीना जी सनाह जी ॻाल्हि पई हले सो इहा इहा ॻाल्हि आहे सो अलाह ताला चयो थो रसूल पाक सलम मोहम्मद मुलाम खे त तोहा तोहा तोहा कसब आहे मूंखे तुंहिंजो या कसम जेकी बि माना हुजे पोइ माण्हू चवनि के माण्हू हिन ॻाल्हि खां चवंदा चवंदा अलाह खे ख़बर आहे त छा माना आहे पर अलाह एडजस्ट थो करे मुखातिबु थो थिए रसूल पाक सलाहु खे मोहम्मद मुलाम खे हुनजो नालो तोहा आहे हुनजो नालो यासीन आहे हुनजा अमीन या हा अमीम आहे हुन नालो आहे त नाला आहिनि त भई अलाह पाख जा बि नाला आहिनि मोहम्मद मुसवा सलाहम जा बि नाला आहिनि ऐं पंहिंजो उलमान असांजे नाला रसूल सलाहम जा ईअं ईअं ईअं आहे ईअं हुनजी सिफ़त में नाला आहिनि से ॿ सौ नाला दाल ख़ैरात में जोज़ी साहिब जे रखिया आहिनि अलहमदिल्ला माण्हुनि खे उन उनमें नसीहत वठणु घुरिजे बजाए इन जो माण्हू हुन सां दुश्मनी रखे दिलाल ख़ैराल पढ़णु कोन्हे फलाण कोन्हे हीअं कोन्हे हू कोन्हे तव्हांखे हथु अचे थो सुठो आहे पढ़ो जेकॾहिं हुन मां तव्हांखे चङाई थींदी हासिलु थींदी बाक़ी हाणे दुश्मनी रखबी न बि पाक सां हुनजे नालनि सां हीअं करनि हूअं करनि त पोइ हाणे वॾी ॻाल्हि आहे पाण ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे मूंसां वास्तो न आहे तव्हांजो अलाह ताला चए थो त हा मां अलकल क़ुर हीअ असां नाज़ुल न कयो आहे क़ुर जेको असां तो ते लथो आहे ले लेत आहे तोखे हर भो ॾुखियाई थिए तोखे औकाई थिए तुंहिंजी दिलि खे हिन जी ख़राबी महसूसु तूं करीं तुंहिंजी ॾुखियाई जे लाइ ॾुखियाई त थी रसूल पाक सलाहु वसम खे पर ईअं न त तो तोखे कहिड़ो हलाकु करियूं मतिलबु अहिड़े लफ़्ज़ अलाह ताला बार बार क़ुर शरीफ़ जे मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में फरमाए थो त तुंहिंजे ॾुखियाई जे लाइ असां कोन कयो आहे तोखे को बलाहुल मुबीन मोकिलियोसीं तूं उन्हनि खे ॻाल्हि कर बाक़ी कमु आहे असांजो पंहिंजो असीं पाण तूं असांखे छॾे ॾे तुंहिंजो छॾे असीं पाण ई पाणी सां पुॼंदासीं पाणी पुॼंदासीं छॾे ॾे मूंखे ईअं चयां सिंधी में चयो छॾे ॾे मूंखे पाणी थो ॼाण त पोइ अला ताला हर जॻह ते चयोसि मुज़मिल में मूंखे छॾे ॾिए ऐं पाणी भिचाए हिन सां त पाण ई थो हिन सां मुंहुं ॾियां त इहो ई थींदो हले अथसि तस्करो आहे ही नसीहत आहे उन्हनि जे लाइ जेके ख़शियत रखंदा अलाह ताला जो डपु रखंदा ख़ौफ़ रखंदा बाक़ी जेके जिन खे ख़शियत न आहे जेके आख़िर खे नथा मञनि अलाह खे नथा मञनि उन्हनि जे लाइ तूं जहिड़ो ॼण कुझु बि कोन्हे का मैसियत कोन्हे ऐं तुंहिंजी ॻाल्हि जी ॿुधनि ई कोन तोखे ॻाल्हि थोरे निहारनि था तोखे ॾिसनि कोन था सम्झो पोइ इहा इहा ॻाल्हि हीउ तस्करो उन्हनि जे लाइ नसीहत उन्हनि जे लाइ जेके रख ख़शियत रखनि था ख़शियत नथा रखनि अलाह ताला जो ख़ौफ़ महसूसु तकवा नथा रखनि परहेज़गारी जेके दिलि में हुननि जी न आहे जंहिंजी दिलि हई सूरत यासीन में त जेके हई आहिनि जेके जंहिंजी जीअरी आहे दिलि जेके मोल दिलि वारा आहिनि तूं हुननि खे छा ॿुधाईंदे पहिरीं मुख़्तलिफ़ नमूननि सां अलाह ताला क़ुर शी में इहा ॻाल्हि कई आहे त जंहिंजूं दिलियूं अहिड़ियूं आहिनि हीअ क़ुर जेको आहे सो हुननि जे लाइ हिदायत आहे यदुल बि बि बि यदुल कसीर ऐं बि कसीर आहे फासक़ीन वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह हीअ हिदायत आहे उन्हनि जे लाइ जेके मोमिन आहिनि जेके बिलीवर आहिनि बाक़ी जेके न आहिनि त बसि पोइ उन्हनि जे लाइ मुमादिलि गुमराह नथो करे पर सवाइ उन्हनि जे जेके फासिक़ आहिनि जेके हीअं आहिनि जेके हीअं आहिनि हीअं आहिनि सूरत बकर जे शुरू में अलाह ताला इहा इहा ॻाल्हि कई आहे जिते किथे अलाह ताला हर हर अक्सर इहा ॻाल्हि करे थो त हीअ क़ुर शरीफ़ उन्हनि जे लाइ आहे जेके मञनि था जेके नथा मञनि त पाण ॼाण ऐं पाण ई ॼाणंदुसि हुन सां सो इहा ॻाल्हि ख़लकल अर्ध वसमा हिन क़ुर जी अहमियत इहा आहे त उन वटां लथो आहे उन हैसियत वटां लथो आहे उन पावर त अथॉरिटी वारे वटां लथो आहे जेको छा थो करे तंज़ील मिमन ख़ल खल अर्ध वसमा जीअं आसमान ऐं ज़मीनूं जीअं ठाहियूं आहिनि बनायूं आहिनि ख़लक कयूं आहिनि सभु को कोन थो ठाहे सघे फिरहान सी सी जेको आहे जेको आहे उहो त कोन थो ठाहे न को धरती ठाहीं न को आसमान ठाहीं उहो पंहिंजो पायो थो अचे हेठि जेको ओबामा जेको आहे धरती न को आसमान थो ठाहे उहो जेको बादशाह मिलियो हज़रत इब्राहिम अले खे हुन आयत में आयातुल कुर्सी खां टीचो थी आयत पोइ जेका अचे थी अलाह ताला चए थो असां हुनखे मलकूत ॾिनो मुल्क बादशाही ॾिनीसूं पर उहो फिरी असांजे कलामती बीह रहियो पोइ वरी हज़रत इब्राहिम सां वठो हिजत करे ऐं पोइ चयो हज़रत इब्राहिम हुन छो त मुंहिंजो अलाह त उहो आहे जेको मारे बि थो जीअरे बि थो हुन चयो आऊं मारिया थो जीआरिया थो सी सी मारे थो जिआरे थो पोबामा मारे थो जीआरे थो ड्रोन थो मोकिले पंहिंजो माण्हुनि खे मारे थो हर पाकिस्तान में यमन में हिन में हुन में तुंहिंजो हिनखे सस्तो थी लॻो आहे त आउं हुते कोन हूंदो आऊं पाणी ड्रोन सां माराए थो छॾियां छॾिया मां चाहियां ला आहियां तुंहिंजो इब्राहिम अली सां हुनखे चयो भई मुंहिंजो अलाह उहो आहे जेको पंहिंजे ओभर खां थो उभारे सिज खे ऐं ओलह में थो लाहे हाणे तूं जे वाक़ई अलाह आहीं ओबामा पंहिंजो सीसी तूं जे वाक़ई अलाह आहीं पोइ भला ओलह खां ओभारे ॾेखार सिज त पोइ आउं तोखे वञा अलाह ताला क़ुर शी में चयो त बहित लज़ी कफ़र हू जेको काफ़र हो मबूत थी वियो हैरान थी वियो हाणे हिन कहिड़ो जवाबु ॾियां सम्झो त इहा ॻाल्हि मतिलबु हिन वटि को जवाबु को कोन्हे काफ़रनि वटि इन ॻाल्हि जो त पोइ कीअं थींदो कमु सम्झो पर पोइ इहे ईअं कनि था तज़कील मिमन ख़लक अर्ध पोइ समावात उन वटां ई क़ुर लथो आहे जीअं आसमान ऐं ज़मीन खलकियो आहे समावातिल उला मथियूं आसमान मथां मथां वारा उला हर रहमान अल अर्श हर रहमान जेको कम्पेशन जेको महिरबानी आहे जेको बाझारो आहे बाज करण वारो आहे सो जेको आहे सो अर्श ते सिधो आहे मतिलबु त हाणे को ईअं असीं तस्वरु कोन था करियूं त उहो अहिड़ो हूंदो असां वांगुरु माण्हू हूंदो या जिन हूंदो हुन जी शकिल अहिड़ी हूंदी आहे अहिड़ी हूंदी उहो कुर्सी ते वेठो हूंदो इहो कुर्सी माना अथॉरिटी आहे पावर आहे ताक़त आहे हाणे उन जी माना छा आहे पाण रब पाक ॼाणे अर्श ते सिधो आहे मतिलबु त इहा ॻाल्हि ईअं सम्झणु खपे पोइ उनजो तसवुरु न करणु खपे हुन ते घणी ॻाल्हि न करणु खपे त अर्श कहिड़ो आहे कुर्सी कहिड़ी आहे आयतुल कुर्सी आहे न अलाह अलाह अलाह हयूल कयूं ला तख़ुस न तूं अला नऊं लहू माफ़िस माफ़िरत मंज़ल यशफ़ाइन लहू इलाह बेज़ने याल मा बैन अदीहम मा ख़लफ़ अला इहो ई बि शइ में इल्म इलाह माशा वसे कुर्सीअ हुस्मा ते वला सो कुर्सीअ जो लफ़्ज़ हुन में अचे थो हिते हिते अर्श जो लफ़्ज़ अचे थो अर्श बि आहे त कुर्सी बि आहे पाण ॼाणे कहिड़ी आहे कुर्सी कहिड़ो अर्श आहे पर असां तस्वर था करियूं हुनजो थ्रोन आहे हुनजी बादशाहत आहे हुन ममलूकात मलखूत त आहे चकु जीअं कयो अथसि तीअं आहे पर पाण ॼाणे असांखे तसवुरु करण जी ज़रूरत न आहे छो तसवुरु असीं त पोइ वीने वेदार जेके आहिनि उहो चई हीअं आयल आहे चए न ईअं न आहे न ईअं न ईअं न हीअं जे आहे जे ईअं न हीअं जे आहे ईअं न ईअं न आहे ईअं न लैस लहे मिसली शइ हुन जहिड़ी को मिसाल कोन्हे को त हुनजो का बि शइ हुनजी मिसाल जहिड़ी कोन्हे जो असीं चऊं त हुन जहिड़ो आहे या हुन जहिड़ो आहे या हुन जहिड़ो आहे हुनजो जिस्म अहिड़ो आहे या हुनजा हथ अहिड़ा आहिनि हुनजी जूं बाहूं अहिड़ियूं आहिनि टंगू अहिड़ियूं कुझु असां तस्वर नथा करे सघूं चई नी नेसि नेसी नेसी ईअं न आहे ईअं न आहे ईअं ईअं न न आहे पाण जीअं आहे तीअं आहे पाण आहे अल लहू समावात जंहिं क़ुर मोकिलियो आहे आसमान ज़मीनूं उनजी मिल्कियत आहे लहू लहू जी माना उन जा आहिनि उन उन उन जे लाइ आहिनि उन जा आहिनि उन्हनि जी मल मालिकियत उन्हनि जी मिल्कियत उनजी आहे लहू महा समावात जेकी बि आसमान में ज़मीन में आहे सो सभु उन जो आहे मिल्कियत हुनजी आहे वमा बहिन हवा उनजे विच में बि जेकी कुझु आहे यानी आसमान ज़मीन जे विच में जेको स्पेस आहे असीं ॾिसूं उहो बि उन जो आहे ईअं कोन तव्हांजो आहे तव्हां चयो था असीं हवाई जहाज़ में त हलायूं हाणे असांजी मिल्कियत थी हलियो मिल्कियत अलाह जी आहे उहा तव्हांखे इजाज़त ॾेई छॾी त तव्हां हलायो भले पंहिंजो पर हिते बदमाशी न कजायो हिते जेको बैलेंस आहे मुंहिंजो सो डिस्टर्ब न कजोब कंदो अलमलान ख़ल इंसान अलमलान रखी छॾी आहे बैलेंस मूं रखी छॾियो आहे हिन मीज़ान में गड़बड़ न थिए हिन मीज़ान में बग़ावत तगा न थिए तगा तगागी जॾहिं थींदो त पोइ ख़तरो ख़तरो आहे तव्हांखे डिस्ट्रक्शन जो हलाक करे छॾींदुसि पोइ हुनजी मर्ज़ीअ कीअं हलाक करे आसमान ज़मीन में हुनजा जुनूद हुनजा जेके आहिनि से ला यालम जुनूद हू इलाह हूअ हुन जेके आस लश्कर आहिनि सो पाण सां ॼाणे कहिड़ा लश्कर आहिनि पाण ॼाणे असांखे कहिड़ी ख़बर आहे हुनजा कहिड़ा लश्कर कॾहिं टारनेडो मोकिलींदो कॾहिं तूफ़ान मोकिलींदो कॾहिं छा मोकिलींदो कॾहिं कहिड़ो पोइ उन में क़ुर शरीफ़ में ज़िक्र आहे सूरत नाल में हुन ज़िक्र आहे अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा अदा ऐं मोकिलियुसि अच्छा जीअं वणेसि थी मोकिले पोइ ख़तमु कंदो इंसान उनखे उन जनरेशन खे अलाह ताला चए थो उन केतिरा करनि जेके आहिनि से मूं ख़तमु कया इहा ॻाल्हि मथे सूरत मरियम में बि ॾिठियूं अथऊं वरी हाणे हिन में सूरत तहा में बि इहा ॻाल्हि ईंदी बार बार केतिरा मूं ख़तमु कया केतिरा मूं कया सूरत ऐराफ़ में ईंदी केतिरा मूं ख़तमु कया सूरत हूद में ईंदा केतिरा मूं ख़तमु कया किथे आहे नूह जी क़ौम किथे आहे आदि जी क़ौम किथे आहे समूद जी क़ौम किथे आहे लूथ जी क़ौम सदोम गुमोर वारा किथे आहिनि फलाणा शुएब जी क़ौम किथे आहिनि मदीन वारा किथे आहिनि फलाणा मतिलबु त हुनजो छा थियो को हुण का का ॿुधो था इहो साॻी ॻाल्हि जेका ऐं तस्म अलहम रिकज़ा का हुनजी भुणख ॿुधो था तव्हां हा हल हुम अहादनि को तव्हांखे महसूसु थिए थो हुनजी का ॻाल्हि या को हुणक ॿुधो था सूरत तोहा में बि अॻिते ईंदो अहिड़ी क़िस्म जो त हुननि जो को ॿुधण में अचे थो तव्हांखे को ख़्यालु बर बार इहा आहे अलाह ताला जी हुकूमत आहे बादशाहत आहे जेकी वणे सो करे वन बिल कौल फैन सिर व अख़फ़ा जेको कौल तव्हां ॾाढीअ था ॿुधायो पंहिंजो जहरी हालति में उहो बि अलाह ताला ॿुधे थो जेको लिकायो था पंहिंजे हिन में जेको अख़फ़ा था करियो मखफ़ी मखफ़ी था रखो ॻुझो था रखो पंहिंजे दिलि में था रखो उहो बि ॼाणो था जेको तव्हीं नथा ॼाणो दिलि में अनकॉन्शियस जेको तहत शूर ऐं बद शूर ऐं छा शूर उहो जेको पढ़ंदा आहियो सभु साइकालोजीअ मंझि सम्झो त नफ़्सियात में उहो जेको बि तव्हांजे तहत शूर में तव्हां ख़ुदि बि नथा ॼाणो त उहो आहे पर उहो आहे तव्हांजो उहो अलाह ताला खे हुनजी ख़बर आहे सोचे थो त हुमा बहन हुमा ॼाणे जेको ॻुझो था करियो या जेको पंहिंजो मखफ़ी था करियो राज़ जेको आहे सो बि ॼाणे थो सिर राज़ आहे अख़फ़ा वधीक ख़फ़ मथे हीणो जको हेठि या मखफ़ी जंहिंखे चवंदो पाण चवंदा आहियूं मखफ़ी अख़फ़ा उन खां वधीक मखफ़ी सुपरलेटिव स्ट्रक्चर थी वियो हुन में अलाह अलाह अलाह लहुल असमा अल हस्ना अलाह ताला उहो हिकिड़ो ई आहे हुन जेको को शरी कोन्हे को ॿियो ॿियो को अलाह कोन्हे सभु जेके सुहिणा नारा आहिनि लहुल असमा उल हसना ऐं हिन में हिकिड़ो नुक़्तो पाण वटि सिंध में सम्झो पाण चवंदा ताला खे बाजारो रहमान पाण चयूं था पंहिंजो अलाह ताला जा घणेई नाला सिंधी ॿोलीअ में बि आहिनि सम्झो पंहिंजो हीअ हीअं आहे हीअं आहे धनी आहे ॿ पातशाह आहे की छा आहे जेको जेके बि नाला घणेई आहिनि अलाह ताला जा नाला सिंधी ॿोली में आहिनि फारसी ॿोली में आहिनि ख़ुदा आहिनि इहो ॿी ॿोलियुनि में तूहान कामी मतिलबु भई चवंदा पंहिंजा मलेशियन इंडोनेशियन जेके आहिनि से तूहान काम असांजो असांजो साईं साईं साईं सदाई करी संस्कार हाणे इहो साईं कहिड़ो आहे सम्झो पोइ अलाह ताला जो अरबी में थियो कोन्हे त नवानवे नाला जेके आहिनि से अरबी में अलाह ताला जा आहिनि ठीकु आहे पोइ हुन में वधीक गोल बोल ॿ सौ टेवीह नाला मूं ॾिठा आहिनि क़ुर शरीफ़ में अलहमिला पर उन मां असां चवंदा हज़ार ऐं हिकु नाला आहिनि क़ुर शी में हथु कबा उहो महमूद गज़नीमी जेको आहे सो नाला हथु करे उहो पंहिंजो मुलमान खे क़ाबू करे चए हिते वियो तव्हांखे सभु मानी टोटी मिलंदी ऐं तव्हां मूंखे साल हथ ॾियांव थो ऐं हिन में मूंखे क़ुर में ॻोल्हे ॾियो अल में वेठा चवनि त पंहिंजो नाला अलाह जा हज़ार खां वधीक आहिनि क़ुर में उहे मूंखे ॻोल्हे ॾियो पोइ उलमा वीचारा वेठा उन सभु गॾु करे उनखे ॾिनासीं त चयो उहो जेको हीअं थो करे उहो जेको हीअं थो करे उहो जेको हीअं थो करे उहो सभु पोइ सभु नाला वीचारा ॻणे रखिया हाणे उहे पंहिंजे आलमन सां गॾु करे रखिया आहिनि मूं किताबु ॾिठो हिकिड़ो नंढो फारसी में लिखियो पियो पिशावर में छपियो पोइ उन मूं लिखी उन में विधो आहे पंहिंजे इंटरनेट ते पोइ वरी मूं ॾिठो त हिकिड़ो ॿियो मुला हादी साहबु आहे पंहिंजो वॾो को स्कॉलर उन पंहिंजो चयो त हीअ असांजे अहल बैत वटां हीअ आई आहे रिवायत ऐं हीअ नाला आहिनि हिकु हज़ार ऐं हिकु सो हिकु हज़ार ऐं हिकु अलाह ताला जा नाला आहिनि सोई सुहिणा ॿियनि ॿोलियुनि में बि पोइ ईअं न चयो भई ख़ुदा हाफ़िज़ चऊं त उहो वरी माण्हू वञी कावड़ लॻनि चवंदा अलाह हाफ़िज़ चओ अलाह हाफ़िज़ चवंदा सुभाणे अहमदुल्ला पर ख़ुदा हाफ़िज़ चवण बि अहमदल्ला मतिलबु त अलाह जा नाला आहिनि साईं छा चऊं त अलाह पंहिंजो त इहे नाला सभु अलाह जा आहिनि सिंधी ॿोलियुनि में नाला अलाह जा आहिनि ईअं कोन हीअ ॿियूं लिंबियूं जेके आहिनि से शैतान ठाहियूं आहिनि अलाह सां ठाहियूं आहिनि तंहिं करे सभु नाला बज बाज़ारा बाज वारा नाला सुहिणा नाला सुठा नाला जेके बि आहिनि अलाह जा नाला आहिनि से उन वठण में का हरकत कोन्हे को हिन में का कबाद कोन्हे कयो वरी हिकिड़ा इंसिस कंदा आहिनि अलाह हाफ़िज़ अलाह हाफ़िज़ अलाह हाफ़िज़ अलाह अची अलाह तोहार तोहार त अरबी में कोन्हे अलाह तो आहार तोहार माना अलाह तो आहर अलाह तुंहिंजे आसिरे यानी अल्लाह अलाह हिते त हाणे हिते वकलत हीअ आसिरो थी वियो आहार थी वई हुई वञो त सिंधी ॿोली थी वई हली पोइ हाणे हिन ॿियनि ॿोलियुनि में उनजा पंहिंजा नाला आहिनि पोइ उन ॿोलियुनि में चवण में ॻाल्हाइण में का घटाई कोन्हे का ख़राबी कोन्हे का अलाह ताला जी ठाहियूं आहिनि ॿोलियूं हिन सूरत रूम में अलाह ताला चल फरमायो त हिन मिन आयाती ख़लक समावात वलद वाख़्तिलाफ़ अल सीनाता कुम ऐं तव्हांजी ज़बानुनि जो इख़्तिलाफ़ मुख़्तलिफ़ हुअणु जेको आहे सो अलाह ताला जे निशानि में जा आहे उहो अलवानुकुम तव्हांजा रंग जेके आहिनि सो अलाह ताला जे निशानि सां आहिनि उनजो वास्तो रखियईं आसमान ऐं धरती सां सम्झो त इकोलॉजिकल कंडीशन्स आहिनि ऐं हेठां ज़मीन मां छा थो उभिरे छा थो थिए त तव्हांजा रंग मुख़्तलिफ़ था थियनि तव्हांजूं ॿोलियूं मुख़्तलिफ़ थियूं आहिनि इहे अलाह ताला जूं निशानियूं आहिनि इहा का गज़ब जी ॻाल्हि का कोन्हे को इहो टाइवर ऑफ बेबीलोन जी ॻाल्हि कोन्हे का उन जूं ॿोलियूं हुनजी मुख़्तलिफ़ थी वियूं हलियूं पोइ पाण में विया ईअं थी हलियो त ॿोलियुनि खे बसि पोइ कहिड़ी ॿोली असीं ॻाल्हायूं भई भई अंग्रेज़ चए थो बसि मुंहिंजी ॿोली ॻाल्हायो हू जेको अरब आहे त चए थो मुंहिंजी ॿोली ॻाल्हायो तौरात वारो चए थो तौरात हिबरू ॻाल्हायो हू जेको ईसा आल इस्लाम चए थो आराम आई ॻाल्हायो हू चए थो अकादी ॿोली ॻाल्हायो हाणे असीं कहिड़ी ॿोली हिकिड़ी त अलाह त सभु ॿोलियूं आहिनि अलाह जूं आहिनि सभु जेक जेको जंहिं मुल्क में जंहिं ॿोलीअ में संस्कृत ॿोली अलाह जी आहे प्राकृत ॿोली अलाह जी आहे ईअं कोन तव्हां ठाही आहे मूं ठाही आहे हिन ॻाल्हियुनि सां ॿोलियुनि सां नफ़रत करणु सम्झो अहिड़े क़िस्म जी पोइ अलाह ताला जा सभु नाला आहिनि सुहिणा आहिनि सभई ॿोलियूं अलाह ताला जूं आहिनि उन्हनि सां पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हलणु खपे अहिड़ो नमूने सां अख़्तियार करणु खपे जो अलाह ताला जो निज़ाम जेको आहे सो धरम भरम तव्हां त अचो था करे था छॾियो हेॾी वॾी मुसीबत कई अथव सठि साल थी सतरि साल थी हलिया मतिलबु हू भॼी विया हलिया असांखां बंगाली जेका हाणे मुसीबत ॿियनि जे पोयां तव्हांजी पई वई हली त हिन माण्हू अलाह अलाह अलसमाओल हस्ना वाहल अता अख्या हदीस मूसा हाणे अची पंहिंजो हदीस मूसा अल इस्लाम जी हितां खां शुरू थी थिए आयत नंबर नाई खां ऐं हिकु सौ घणी ताईं नवानवे हुन ताईं थिए थी नवानवे आयत यानी